Zapucat će jednog dana, inša Allahu Teala, inša Allahu Teala. Zapucat će jednog dana, inša Allahu Teala. Puška pravi muđahida, vojska čvrsti muahida. Zapucat će jednog dana, inša Allahu Teala. Puška pravi muđahida, vojska čvrsti muahida. Da se tagut slasi skine, zato mu'min će da gine, da se samo Allah obožava i šerijat da nam vlada, da se tagut slasi skine, zato mu'min će da gine, da se samo Allah obožava i šerijat da nam vlada, zapucat će jednog dana, inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala, i kad džihad takav krene Da se svita guti smjene Država će naša sjati, Allah će nam ponos dati. I kad džihad takav krene, da se svi guti smjene, država će naša sjati, Allah će nam ponos dati. Zapucat će jednog dana, inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala. Oni što tagutu služe, tek će tada stvari skuže, kad se da sablja naša digne i mušić kešije stigne. Oni što tagutu služe, tek će tada stvari skuže, kad se sablja naša digne i mušić jest stigne. Zapucat će jednog dana, inša Allahu Teala, puška pravih muđahida, Vojska čvrstih muvahida Zapucat će jednog dana Inša Allahu ta'ala Puška pravih muđahida Vojska čvrstih muahida Zapucat će jednog dana Inša Allahu ta'ala Zapucat će jednog dana Inša Allahu ta'ala